Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 de ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgado i el de el control de so d'Arturo Delgado. Vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com gmail.com I a més, eh, podeu fer-ho també mitjançant el Twitter del programa, en el qual vos feu sempre la pregunta, arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem el dia d'avui és quin és el vostre record de la Lliga del 2002 guanyada a Màlaga? Avui se complixen 14 anys i per aquesta circumstància tindrem doble entrevista per a recordar aquella Lliga del 2002. Pues recorde, quin és el vostre record de la Lliga del 2002 guanyada a Málaga. És evident, <clears throat> en esta setmana en la qual ja s'han determinat els finalistes tant de la Champions com de la Europa League, amb eh, la circumstància d'eixa final espanyola en la Champions i eixa possible en l'Europa League, que al final s'ha quedat només en un dels dos finalistes, el Sevilla, que es planta en la tercera final consecutiva de l'Europa League, i el Villarreal, que s'ha quedat en semifinals, amb el triomf del Leicester en la Lliga Anglesa, amb la presència en la final de l'Atlético de Madrid, a uno li queda, o només li queda, el remei per molt que puga semblar malament o per, per molt que eh, semble eh, que no és mirar les coses des de la passió valencianista, però li queda el recurs de mirar que a voltes els diners no donen en el futbol la felicitat. Que sí és molt fàcil quan tens molts diners. Barça, Madrid, Bayern... Però, Juve, per exemple, però que realment la manera de competir és la de fer un grup, la de fer un equip, la de tindre una idea clara. I la idea passa per un projecte clar. Probablement, en aquesta història ens trobem tots pensant què va ser del València 2016-2017. Però bé faríem, i sé que això no sona bé entre l'afició del València, però crec que és lo just, en mirar què fa el Leicester, què fa l'Atlético de Madrid, què fa el Sevilla, fins i tot, tot i caure en semis, què fa el Villarreal, i començar a tindre la idea clara de que un projecte passa per marcar uns paràmetres i, si és possible, fer-los coincidir amb l'ADN històric del València Club de Futbol. Miren, el València ha enamorat sempre que ha dut el ganivet en tres dents, mai com ho ha fet Bonico. I això és una història que hauríem de tindre clara. Els que estan i els que vagin a vindre. Els que dictaminen i els que preveuen o els que projecten el que pot ser el València del futur. El València Club de Futbol té un ADN. I a partir d'aquest ADN, en el 99, Claudio Ranieri va crear un grup que va ser capaç d'arribar a la final de la Copa del Rei, perdó, millor dit, de ser campió de la Copa del Rei, carregant-se Barça, Madrid i Atlético de Madrid en el camí. I seguro que després de la mà d'Hector Cooper va jugar dos finals de Champions i no passant-les canutes precisament. En una semifinal li va fer 4-1 al Barça i l'altra un 3-0 al Leeds. I seguro que després Rafa Benítez va millorar fins al punt de guanyar una Lliga en el 2002 i una Lliga i una Europa League en el 2004 era aquell València més ric o més milionari que el d'altres èpoques que li han succeït? No. <clears throat> Va fitxar el València futbolistes més cars o de més qualitat que aquells que han vingut després? No. No va fitxar jugadors ni més cars ni en més qualitat. Va jugar va fitxar els jugadors més necessaris per a aquell projecte. No hi ha València més venedor de futbolistes que el València d'aquelles èpoques. I no hi ha València més exitós que el València d'aquella època. Si més no, està molt bé tindre un propietari que els pose, que arrisque, que gaste. Però si gastar a la meitat i deixar a més l'acció o la capacitat de maniobrabilitat a la gent que ha de fer i que ha de projectar des de punts de vista i paràmetres esportius, probablement gastaria molts més, menys diners i en guanyaria molts més. Perquè Peter Lim podrà vindre sí i bé, sí, de fet, a fer negoci. I en el futbol no hi ha negoci més rendible ni que done més rèdits que guanyar. No li peguen més voltes. Podran eleixir 50 milions de noms, però no és una qüestió de qualitat, és una qüestió de idoneïtat. No té res que veure fitxar un futbolista car amb un futbolista idoni. I és més, el València, sempre ha transitat per moments més dolços quan ha sigut un valencià nascut de la necessitat i dels ajustos que en quant a tirar de polvo, amb pólvora de rei. Ni en els dos primers anys de Peter Lim ni en l'època de Juan Soler el València va ser capaç de fer gran cosa ni quan el València ha apostat per futbolistes de molt de renom li ha iniciat bé i probablement aquells que han vingut amb un començament de trajectòria interessant però amb fam i amb ganes de créixer són els que s'han acabat fent uns futbolistes de l'àlit mundial i s'han acabat fent i han acabat fent del València un equip de l'àlit mundial al València per molt mal que sàpiga o per, o per molt mal que sona eh, sempre li han vingut més els jugadors que no estaven passant o travessant per un bon moment en el seu club d'origen, allà no jugava en el Milà, Cañizares era suplente en el Madrid, Albelda, en teoria, venia per a ser, o estava des de la pedrera per a ser el suplent de Gonzalo de los Santos, pel qual se paga una milionada, i a la fixa jugadors, el, el Rufete, Mingué, per un bendita que jugava en banda dreta quan se n'anava a l'Atxo per 8.000 quilos, d'aquells, i a la fi d'ella, aquests jugadors, aquests futbolistes, són els que han donat més rendiment que els Romario, Salva Ballesta, Álvaro Negredo... Són sempre eixe perfil de futbolista, amb una trajectòria que apunta bé i que tenen ganes de créixer els que li han vingut bé al València. La xequera, si no està recolzada per una idea de meritocràcia futbolística, ja que tindreu clar, senyors, no servís de res. 11 i 40, arrenquem com sempre el nostre programa i ho fem, com habitualment, des de les nostres 5 fotos. Noms i més noms. La rumorologia continua sent intensa al voltant del València. Torna a aparèixer el nom de Paco Gémez per a la banqueta i també s'apunta des de Màlaga el nom d'Ignacio Camacho. I també sobre les eixides, en Itàlia s'aposta decididament per l'interès de la Juve en Escodran Mustafi, mentre que des de Barcelona apunta l'interès dels Blaugrana per Paco Alcácer. Entrenament sense novetats. El d'avui a Paterna on es confirma la recuperació d'Enzo Pérez i on André Gómez ha patit problemes d'esquena. La millor imatge possible és la que vol donar l'equip Granota en s dues jornades de Lliga davant la seva afició. El primer partit del diumenge serà davant de l'Atlético de Madrid, finalista de la Champions. Objectiu el Barça. València Bàsquet afronta la recta final de la setmana intensificant el treball per a doblegar en la fondeta el Barça. Demà parlarà en roda de premsa el seu entrenador, Pedro Martínez. Les 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit. Quin és el vostre record de la Lliga del 2002 guanyada a Màlaga? És la pregunta que fem esta nit. 11 i 41 Fem una pausa per a la publicitat i entrem a parar de tots els temes dels quals ja vos hem avançat algo que avui n'hi ha també molta tela que tallar. 11 i 41 fins a la 1 Esport en Valencià en la 97.7 Ràdio a Esports 97 nit. millor vesprada esportiva en la 97.7 Ràdio. Diumenge arrenquem a les 4 i mitja de la vesprada amb la visita del València que té l'obligació de donar la cara al Santiago Bernabéu davant d'un Madrid que es juga a la Lliga. A les 7 de la vesprada, Reial Madrid-València viu el penúltim capítol de Lliga amb la narració en valencià que t'ofereixen Manolo Montalt i Salva Folgado. I a les 7 i mitja de la vesprada i en la Fonteta, els de Pedro Martínez encara esgoten les seues oportunitats de lluitar per la primera plaça de la Lliga regular. Amb la veu de Juanma Romero, viu l'apassionant València Bàsquet Futbol Club Barcelona. Futbol i bàsquet en la vesprada del diumenge amb Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen y Productos del Arte. Colaboren Casco y Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más cocotas. El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas, uno más de la familia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit y 44 minutos. Com en molta romologia al voltant del Valencia Club de Fútbol. Eh, mentre que no tinguem les coses clares o mentre Meriton no vagi donant anuncis, que és el que habitualment fa quan té un, algo tancat, eh, esta rumorologia va ser constant al voltant del València. Hi ha que trillar i hi ha que intentar eh, explicar-vos des del punt de vista nostre, aplicant la lògica i des de la poca informació que puguem rascar o molta, eh, què és el que ja que tindre en compte i què és el que no, de, repetisc, sempre respectant la informació que donen els altres, però donant la que tenim nosaltres. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues continuem i sint moltíssims noms al voltant del València Club de Futbol. Com dèiem, dèiem de des d'ahir, en el cas d'Itàlia, per exemple, ja, eh, diguem-ne que la rumorologia al voltant de Mustafi ja és superior eh, sobre l'interès de la Juve per Mustafi a l'interès de la Juve per André Gómez. Sí, Mustafi i André Gómez, Manolo, que torna a sonar la premsa eh, italiana. Avui, curiosament, se complixen 14 anys de la uh mhm. -huh. quinta lliga que va aconseguir el València i avui, Manolo, pues, no els he contat, però 14 noms s'han vinculat probablement avui, <laughs> solament avui, al conjunt de Mestalla per a la pròxima temporada. Serà el 14 aniversari, no? És una locura. Sí. És una locura. Al final t'arriba informació de Turquia, t'arriba informació d'Itàlia, Alemanya, França... Meriton no obre la boca, eh, Suso tampoc, i diu, bueno... ser, parlant de Turquia. Com confirmem això? Ho ha penjat... Eh el company Julio Insa una foto mm. de la porta del domicili de Febulí, allí camions buidant a taco la casa... Ho dic per si algú encara tenia algun dubte, perquè de que, com, de que va, nosaltres tam, només ho venim dient des de desembre, que no anava a continuar el València, mm -hmm. bueno, pues, eh, avui hi havia camions allí... Mudances, no? Mudances. Fent la mudança del, de Casa Febulí. Bueno, és una llàstima, però al final... Era una evidència. 26 anys i un futbolista que se'n va absolutament lliure i de Bades, uh -huh. el València el regala. Vull dir, és una, és una xolla avui en dia en el mercat febulí. Jo no l'haguera renovat, ho he dit molt de voltes a qualsevol preu, però és cert que allà on vaig eh, se'n va lliure, i l'equip al que vaig a, eh, a pertànyer, que és el Fenerbahce, sembla, eh, no li costa ni un duro la contractació de, de febulí, que eh, abans de caure lesionat, juntament amb Jaume, mhm. el millor futbolista en el primer terç del campionat del València, sense dubte. Escolta, noms d'entrenadors, avui quants han sonat també? 5, 6, 7? 14, com, com, <laughs> també, com, el com jugador, no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, està eh, cada volta sembla que perd més força el nom de Pellegrini primer pel que ja vos contàvem des de fa dos mesos aproximadament. Des del primer dia, Manolo, així defensarem i tu vas donar la informació respecte a la fitxa que 7 milions d'euros nets per temporada, el que vol dir 13 bruts, vull dir, feien pràcticament eh, un impossible que el València apostara eh, per Pellegrini perquè suposava pues, eh, eh, desembolsar i gastar molts diners ja en la figura del, del mm. tècnic quan anàvem a una temporada de reducció del cost de, de, de plantilla. I quan el València, en efecte, va tenir que reduir el cost Exacte, de plantilla, ja veurem les exigides que té que donar. Era una barbaritat, o renunciava uh -huh. eh, l'ingeniero a la mitat de lo que cobra, després de lo de ir, a la mitat després o més. De lo, després de l'espectacle d'ahir, sí, dir l'ingeniero... És que esta és una altra. <laughs> és una altra. Passat, hay un amic que té molta mala llet, me va dir, home, mirant este City no m'estranyava que ell jugara Negredo. <laughs> bueno, que passa que quan Negredo jugava estava prou, estava prou, eh? prou bé, però bueno, eh, ahir ho contaren, Manolo, mm. i l'ell va haver defensant des que va sonar sí, sí. el nom, però qui tinga l'oportunitat de veure la, la Premier League, jo la seguís des de fa dues temporades, vull dir, el City, Manolo, porta dues temporades arrastrant-se no, però eh, eh decepcionant mm. en, la, en la previa, decepcionant la participació d'enguany, decepcionant la participació de la campanya passada. I bueno, ahir lo de permetre que 60, durant 60 minuts eh, ja ja Touré estiguera en el camp en una semifinal de la Champions davant del Real Madrid, independentment de que no estava Silva, parlar de la feina com a tècnic de, de Pellegrini en el, en el City va ser vergonyosa l'actitud de, de allà, va ser vergonyosa l'actitud del City, sense actitud i sense eh, intensitat, sense agressivitat en una semifinal de la Lliga de Campions. O sea, és imperdonable. El tècnic que estava en la banqueta era Pellegrini, mm. torna a dir, dos temporades fracassant per a mi en la, en la Premier, en una plantilla supermilionària, descompensada, el que vulguis, però gastant-se molts diners, però gastant-se molts diners en futbolistes. Per això dèiem abans que el, talo, el talonari moltes voltes no, <laughs> no fa la felicitat en el món. Afortun afortunadament. Bueno, eh... Si no, ja... Guanyarien sempre els mateixos. Bueno, en Espanya guanyen sempre els mateixos. Eh, mm, més coses. Este migdia TV3 ha donat una llista... De, és la llista de davanters que treu cíclicament la premsa catalana, sí, perquè sí, fa falta un recanvi per als tres que tenen dalt, que són molt bons, però darrere la banqueta del Barça en guany una de les coses que li ha passat factura a Luis Enrique que la banqueta d'enguany Luis Enrique ha tingut a Monchito Macario Rockefeller, vull dir no mirava la banqueta al Barça i no hi havia per on agarrar el tema, no hi havia massa consistència és la mateixa llista eh, de davanters eh, que encapçala sempre Nolito, que és el gran somni de Luis Enrique i la qual n'hi ha 4 o 5 davanters fins fa uns mesos en aquesta llista estava Santi Mina abans ah, estava Negredo, estava jo Negredo. recorde. ¿eh? Sí, sí, estava Negredo. I ara està Paco Alcácer. Estava Negredo, sí. No sé si l'any passat o l'anterior, però Negredo estava... Negredo estava, estava eh, no, no, guany, guany, guany. Han passat, guany. han passat per les tres davantes. Primer eh, Negredo, després Antimina i ara Paco Alcácer. Uh -huh. eh, de moment, el que tenim que dir és que calma i tranquil·litat en el tema de Paco Alcácer i el Barça. Vull dir, eh, sí, s'ha dit, s'ha anomenat, està en aquesta llista que han donat els companys de TV3, però que calma i tranquil·litat el que, pel que toca a, a Paco Alcácer i, a, i al seu entorn ha donat avui Brasil la llista definitiva de eh, la Copa Amèrica i ahí està Diego Alves, el porter del València. Ah, sí, Manolo, està Diego Alves, uh mhm. -huh. que no és sorprenent, evidentment, és un porter que, que ha d'estar en qualsevol selecció eh, brasilera. Recorda el que li va ocórrer ja la temporada passada, quan va caure lesionat en Almeria, també se n'anava a participar en la selecció del, del Brasil i aquesta lesió li va impedir pues, participar durant l'estiu amb la selecció del, del Brasil. Però és que està Ricardo Oliveira, que al final, Manolo, quan parlàvem d'aquesta preselecció de 30-35 futbolistes, ja ens va estranyar, pensaven que quedaria fora. Ricardo Oliveira està dins de la convocatòria definitiva per a la Copa Amèrica del, del Brasil, però, Manolo, eh, està Rodrigo Cayo. Com també, digo, todo. Està Rodrigo Cayo, <clears throat> que és també eh, sorprenent. Eh, Méndez està tractant de col·locar-lo en la, en la Juve en les últimes hores, però Rodrigo Cayo està en la selecció del, Brasil del Brasil. Sí, estava en la selecció del Brasil. Jo sempre he dit el mateix. Ningú va dir que Rodrigo Cayo estiguera a coix, i ho explicarem en el seu dia. El que van dir els metges del València, mm. els metges de l'Atlético de Madrid i el mateix doctor Cugat és que aquest turmell tenia o aquest genoll, perdó, tenia mm. moltes possibilitats de tindre problemes en un futur. Després, el València no volia arriscar i l'Atlético de Madrid no volia arriscar. Però ni el València, ni l'Atlètic de Madrid, ni cap club dels importants. Per això torna al seu club de procedència, al Sao Paulo. Vull dir, és que són fets, ahir no pots pegar-li més, no hi ha més cera que la que crema, vull dir, ja li pots pegar-li voltes per dalt o per baix de, de lo que vulguis, que mm. la realitat amb Rodrigo Callo és... Eh, és ixa. I vull, Salva, també comentar que ha entrenat l'equip, que Enzo Pérez sembla que sí que s'apunta per al Bernabéu i el que té problemes, està tenint problemes d'esquena tot l'any, de fet, avui ha entrenat en faixa eh, que sembla una cosa com de, que, com de sobrepeso del senyor major, no. <laughs> eh, també passa aquestes coses quan tens problema, eh, problemes d'esquena, que és el que té André Gómez. Jo utilitzava una faixa també quan tenia problemes d'esquena. I jo també. Però bueno, la d'André no és con la que jo tinc en casa, és, és, és diferent, és última tecnologia. Però Correcte. bueno, ja Ir Manolo i avui ha transcendit que va retirar-se en el tram final de la sessió preparatòria, de la sessió preparatòria de la vesprada d'André, per problemes en l'esquena, que és cert que l'acompanyen al llarg de, de pràcticament els últims dos, tres eh, mesos, però avui no ha treballat eh, André Gómez en companyia del, del grup, ha realitzat un altre tipus de, de treball i ha sigut d'alguna forma la notícia d'un matí també molt descafeinat, molt light a paterna respecte a, als assajos de estaran perquè no s'ha treballat en cap 11 que puguen considerar com a, com a titular. Lo de Andrei Lasquera, Manolo, també dius... Ja van mesos, eh? Pegant-li voltes. Sí, però després del partit, d'André l'altre dia davant el eh, Villarreal, uh mhm. -huh. després de que fer el pitjor partit de la temporada, sense dubte. Després de que semblava que estava com descentrat per tot el que se venia eh, comentant respecte al seu futur, que Andrea que ara molèsties... Veurem demà si apareix en la sessió preparatòria. Si no apareix Manolo, mm, a mi me cridarà l'atenció que el futbolista no vaig el Bernabéu. Estarem penes... Un no estic dient que es borre, però <clears throat> crec que està més còmode un, fora de l'equip ara. Un Bernabéu, per cert, on no hi va estar Peter Lim en el qual eh, s'ha fet una foto Cristiano Ronaldo i la penjada en Twitter. Sí. Mm. Uh -huh. Amb ell i amb Jorge Mendes. Vull dir, per aquells que dubtaren que Jorge Mendes podia estar més o més a prop, Jorge Mendes continua estant ahí. Agrade o no agrade, Jorge Mendes va de la mà de Peter Lim. Sí, eh, en les Això és la realitat. En, les en els últims mesos, Manolo, primer eh, el famoso encantador de, de perros de televisió se va fer una foto a més gallumbo de Cristiano Ronaldo César qui li s'havia regalat eh, Peter Lim, uh mhm. -huh. posteriorment el futbolista del Salford City se va fer una foto amb Lim, Mendes, etc. i avui pues, li ha tocat el torn a, a Cristiano Ronaldo. Ja contàrem... A els gallumbos i la resta de la roba. Exacte. Gallumbos no, no es portava, però no, no se van apreciar. O, o no, no se sap. Igual també li regala per un altre amic. Bueno, anava al motor solt. Però... <laughs> però... Mira, ja m'he perdut. <laughs> però que, bueno, sabíem que l'IM eh, ara va estar en la llotja mm. del, del Bernabéu i va estar en la llotja del Bernabéu ahir. Un dels noms que sona eh, des d'este migdia perquè l'han eh, eh, tret els, o l'han eh, en efecte tret els companys de Canal Sur Radio és el del Vicente del Màlaga, Ignacio Camacho. Sí que se n'anem cap a Canal Sur per a parlar amb el nostre company Juan Carlos Tirado. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Bueno, pues eh, habéis hablado ya este mediodía de que el Valencia eh, parece que muestra interés por eh, Camacho, por el mediocentro del Málaga, una de las perlas de la liga, sin duda alguna. Sí, la verdad es que es público y notorio que, Camacho es el objeto de deseo de, media liga y, también de, equipos de, toda Europa. Es un futbolista con una progresión magnífica en el Málaga Club de Fútbol y que posiblemente no salió antes del Málaga por esos problemas de pubis que le han llevado dos veces al, quirófano, si no, eh, muchos entienden que ya hubiera salido del Málaga. Como tú bien dices, parece que el Valencia es el otro equipo eh, que se ha interesado por Camacho. No hay, como podría decirte, una oferta formal encima de la mesa, pero en esa planificación eh, y en esa revolución, podríamos decir, que prepara el Valencia, pues uno de los hombres que vendrían a liderar eh, al equipo en el centro del campo sería el joven Ignacio Camacho. Además, nos consta que Suso García Pitach piensa que eh, uno de los puntos clave en cualquier equipo y para rehacer el Valencia en este caso es un medio centro y ahí Camacho, vamos, pues, como decía, es una de las, de las perlas de la liga. A la hora de afrontar este fichaje, eh, habría que hablar de alguna peculiaridad porque... Camacho parece ser que también está o forma parte de su ficha en parte de un fondo de inversión. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues te lo cuento rápidamente. Eh, el 45% de los derechos federativos de Ignacio Camacho pertenecen a un fondo de inversión de Venezuela liderado por el mundo Cachi. Eh, este hombre, eh, este hombre y su grupo pues compró ese 45% de los derechos federativos de Ignacio Camacho al Málaga Club de Fútbol por un precio de 2 millones de euros. Mm, ¿Qué es lo que ocurre eh, con, este, con esta venta? Pues que dentro del contrato de la venta de los derechos se incluye una cláusula por la que si un club eh, acude eh, y paga 12 millones, el Málaga Club de Fútbol estaría obligado a hacer la operación con independencia de que la cláusula de rescisión de Ignacio Camacho eh, esté fijada en 20 millones de euros. Es un caso similar al que ya ocurrió con Sergi Darder, un futbolista del Málaga, al que había vendido también el club los derechos a mundo Cachi y aunque el Málaga no quería eh, este verano, eh, tuvo al final que vender al Olympique de Lyon a Darder porque se incluía precisamente esa cláusula. De hecho, lo hemos visto a Darder este año en la Champions en Mestalla y contra el Valencia allí en Lyon, en eh, el doble enfrentamiento que hubo en Liga de Campeones en el grupo que le tocó al Valencia Club de Fútbol. Eh, ¿Hay opciones reales, tú crees, de que el Valencia pueda llegar a este futbolista? ¿O piensas que el jugador o el entorno pueden estar por mirar otras ofertas que les pueda llegar? Eh, vamos a ver, yo he podido hablar con, el entorno en estos últimos días y lo que me dicen es que la opción de Valencia no, es la que apetece al jugador. Explicamos rápidamente. Ignacio Camacho es un futbolista que se encuentra muy a gusto en, Málaga. Eh, aquí ha nacido su hijo, eh, su familia vive muy bien. Es un futbolista que, que el dinero, digamos, no está en su escala absoluta de prioridades y te pongo un, ejemplo claro. Él ya desestimó este año una ah, jugosa oferta económica del CENI de San Petersburgo. ¿Por qué? Pues porque no le interesaba abandonar la Liga Española para irse a, la liga rusa. Él busca sobre todo un proyecto deportivo y entienden, y así me lo han dicho desde el entorno de Camacho, eh, que el Valencia pues no es un <coughs> no es un entorno cómodo y entonces pues prefieren algo que se busca más como pueda ser la Premier. Está claro, pues eh, esperemos a ver si el Valencia pudiera convencer de lo contrario a, Ignacio Camacho, al mediocentro del Málaga, que como nos eh, comentan los compañeros ya desde, este mediodía en Canal Sur, es uno de los hombres por los cuales se ha interesado el Valencia. Y poderle hacer cambiar de opinión sería probablemente una de las situaciones que ayudaría a la estabilidad con buenos jugadores y con una línea a seguir y estaría, claro, marcada por ciertos jugadores que te marcan un poquito el ADN de lo que buscas como, como meta. Juan Carlos Tirado, muchísimas gracias, compañero. Un abraço, bona nit. A Juan Carlos Tirado, el company de Canal Sur Màlaga. Eh, més enllà d'això, hem de recordar una miqueta del passat, i del passat més important del València Club de Futbol. Avui fa 14 anys de la Lliga en Màlaga. I és moment també de en recordar-se d'aquell passat que tantes alegries ens va donar. I és per això que tenim en el dia d'avui pues, eh, comunicació amb un dels eh, futbolistes importants i també capità del València Club de Futbol i amb el president d'aquella època, el nostre benvolgut Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Bona nit. I el, eh, un dels capitans i ja home important, eh, encara que li fitxar un no per davant, però si el menjant creies, era David Albelda. Hola, David, què tal? Bona nit. Molt bona nit. Que tu arrencares en... de los santos per davant, però te'l menjares, eh? Sí. Bueno, jo també crec que és normal. Jo recordo que, que no estava consolidat, venia d'una sessió al Villarreal, eh, i bueno, era normal que se buscara un fitxatge en aquesta posició, i, i bueno, al final pues m'hiciren les coses bé, tant a nivell individual com col·lectiu, i, i el que tu has dit, no? Al final pues, vaig acabar un any que en teoria va ser suplent, pues, <laughs> va ser l'any de la meva consolidació, diguem, en el València, no? Eh. David! Què tal, Xaume, com estàs? Bueno, jo molt content de sentir-te i recordar coses meravelloses que passarem tots. Sí. Però jo te vaig a dir una anècdota perquè el que estàs dient, perquè veig a, a vegades d'una elecció a l'altra, en la millor intenció, tot el tema d'explosió que tu estaves parlant, que havies dit al Villarreal i tot, si el fitxatge, dels dos fitxatges que volia València, un era Maquelele i l'altre era Baraja, sí. canviat, eh, no, la història no era sortit igual, ni el mig ofensiu ni el defensiu. I sí, això sí, ho va pensar molts viatges i ara és un moment històric de recordar-ho que va ser el tir del de, puesto ahí, tu, <laughs> no hi fa falta dir lo que fes d'aquest puesto, però la veritat pues, pensa que fereu la, la millor mitja que el València històricament eh, ha fet... Per això te dic, i si parlant d'un gran jugador com Maquelele, ni estic despreciant a qui el, el preferia, això és innegable, però les circumstàncies se van produir i per haver del València i per haver individual tant de Rubén Baraja com a tu. Molt bé, Jaume. Jo crec que totes les històries esportives de tots hi ha anècdotes d'aquest tipus, no? Sí. Resulta que se fa una història d'algú en algun lloc, però, però és veritat que per moments passa i se... I no, i les decisions que la vida sí. tenim tots en mil aspectes, i a vegades eh, pues, anar per un lloc, anar per l'altre de canviar tot. Pues que l'encontre d'una persona, l'encontre d'un fet, l'encontre d'una ocasió, i ara estava parlant jo Manolo que estava mirant un equip que tu vols molt perquè has estat ahí el temps i creixent, que és el Villarreal, sí, sí, i jo li estava dient que independentment de la rivalitat, jo estava en la car en pell de gallina perquè estava mirant el Villarreal ahir, en aquest camp que tu saps eh, quan anàrem lo bonico que va ser, i, bueno, sí. pues estic molt orgullós de ser valencià i de veure el Villarreal en aquesta situació. Jo pense que després, si podem, <laughs> ja li guanyarem, però en aquests moments el que tenim que fer és admirar-los i desitjar-los el millor. Sí, senyor, així és. Eh, la primera imatge que vos ve al cap, quan jo dic eh, la Rosaleda i dic 14 eh, de maig del 2002, quin és el primer flash, quina és la primera imatge, quin és eh, eh la, el primer record que vos passa per el cap, David i Jaume? No, David, que és el que treballava allí, que te conté. <laughs> sí. treballava allí. jo, a mi, a mi, a mi la imatge és eh, eh, eh, quan pita al final l'àrbit i tota la gent, tots els aficionats entren al camp. La Rosaleda, diguem, el Sestet, invaït per tota l'afició que s'havia desplaçat del, del València. Jaume. Sí, a mi la veritat que això era... Lo, lo que passa que també és cert que veníem d'una etapa de tres finals, dos que van ser molt, molt dolentes, però el, el València havia crescut molt i estava en una situació que no és que va ser una sorpresa, va simplement la conseqüència d'arribar a la Lliga, que ja sabem massa el difícil que és, i començar a veure la capacitat que teníem de convocatòria en la gent, que lògicament això se va manifestar quan va el partit, però la gent que estava en València pues, també és com aquell que estaves allí i volies estar en València per veure la gent i estaves així i des de València volien estar així, no? I crec, després hi ha una cosa molt preocupant va ser el dubte de l'àrbit quan s'hi <laughs> anul·lava o no, i ahir era molt important i estàvem tots en la flor i diguem, mare meva, esperem que acabe bé i afortunadament... I, i, i jugada, la de Fabio té, té eh, una nota que ens contà eh, Pago Nadal, que estava a peu de camp fet el peu de camp per a Cananova hi havia que feria el partit i que va ser eh, l'assistent en altres coses eh, se va eh, assegurar de que la jugada era legal mirant de reull, però la mirava perquè li posava Paco la, el mirar amb la repetició del gol legal de Fabio Aurelio i ahir diguem-ne que va una miqueta empentar també per a que l'assistent li diguera sí. a l'àrbitre, i eh, escolta, que, que, és que això és legal. És que hi va haver un suspense per lo menos de minut i mig o dos minuts. Com? Eh? I de tres també? Veure, I de tres, també? Sí, Jo recordo allí esperant la decisió, sí, no, no, sí, a veure què passa, tal. Però final... A mi me recorda, David, eh, també un, un suspens que va ser en Madrid també, eh, que al final el suspens se va produir en contra, aquell penalti sí. famós, que tardà un món sí, sí, a que el pitava sí. l'home. L'home estava resant a Sant Pere a veure què feia, <laughs> i al final vos xiulava. I això va ser al revés, no? I la veritat és que se passa molt mal, perquè no és que veig esperillar, simplement de que el 2-0 o el 0-2 en aquest cas, no sé el que tocava, ja té situada en una opció molt, molt definitiva, no? David, eh, aquell equip eh, era conseqüència de l'ADN del València, era conseqüència de que Rafa Benítez li sapigué treballar o, eh, o traure el millor a cadascun, però sempre amb una idea molt clara. La idea era sí. la de Rafa. Tu, tu com, què penses que és una jo... miqueta de combinació de factors? Sí, efectivament. Ara crec que acabes de donar la clau. Jo crec que res passa per casualitat en el futbol. Inclús a vegades fent les coses bé, no tens la sort de que potser t'acompanyin els Cert. resultats. Però jo crec que és un treball des del de primer, des de president, consell d'administració, hasta baix, i te vinc a explicar. Si jo ara te parle de Cañizares, te parle d'allà, tu dius, clar, és que eren molt bons. Sí. Hm. Però a mi m'agradaria recordar eh, que jo, per exemple, venia d'una sessió. Baraja venia d'haver eh, baixat en l'Atlètic de Madrid. Ayala venía de no jugar en el, Milà. en el, en el Milan. No, allà no jugava quan el fitxaren, clar, per això el fitxarem això, Cañizares de no, de no jugar en el Madrid y, i buscar una eixida. Curro Torres entonces, de Tenerife, que vinga claro, Rafa. Entonces te a que evidentemente, el entrenador, eh, un sobresaliente en, en, en trobar el método de com fer funcionar aquell equip. Pero también desde de dalt eh, eh, ni ha que ser justos i donarle li a tots el mèrit d'haver encertat, de buscar una línia de treball conjunta des d'altres hasta baix i, i saber lo que se volia. Saber, perquè no és una qüestió de que va, va ser tot, ai, que sort, és que clar, l'equip, no, no, no, no, jo crec que se va treballar fantàsticament bé en les condicions que se podia, perquè sabien que estaven limitats econòmicament, però, però va ser un treball en conjunt, però no sols en conjunt en el camp, sinó en conjunt des del primer estament del club fins a l'últim. Jaume, la línia a seguir, eh, com se determinava des de dalt? Era una qüestió de més o menys tindre en compte l'històric que se diu del València Club de Futbol, li deixareu, li deixareu tots, tot en mans de Javi Subirats, eh, exactament com se manejava jo d'aquesta idea, no. que és ara el que tots tirem en falta. No, jo penso que, antes ho ha dit, i aquest és el just, jo penso que la, L'etapa comença en una final meravellosa en Sevilla, uh mhm. -huh. que els dos anys següents, d'alguna manera, juguem a la final de Champions, que ahir jo penso que el del València se fa gran a nivell internacional i també se fa gran a nivell d'Espanya, no? I se'n creu. I jo per això vull dir que no pots parlar, com diu David molt ben dit, això és mèrit tota la gent que intervengué des de l'afició, als estaments. Pense que ahir tots tenen mèrit i tots tenen que replegar la medalla. Però el que jo tinc clar és que les dos finals que desgraciadament perguerem... Jo, a veure si pots eh, eh encarar-te millor el telèfon, que tenim sí. algun xico de problema no, en escoltar-te. Jo pense que les, les dos finals que perguerem ens mm -hmm. va quedar molt per a una Maures en la Lliga i després la veritat és que sempre jo dic el mateix, que el València no podia aspirar a tindre els millors jugadors perquè econòmicament era viable, però aconseguir i s'aconseguir tindre el millor equip, pense que això és famós, no té dubte ningú, que va ser el mèrit de tot aquest conjunt de fer equip. La paraula equip, quan eh, no la tens que te funcione, entonces l'admires, però és molt difícil, eh? no, no és fàcil. Eh, I del 2002 al 2016, senyors, què se mos ha quedat per el camí? Uf, Hombre, jo crec, que, jo crec que moltes coses. Han sigut <laughs> molts... Jo anava molts a dir que el moño, però jo ja estava pela com guanyar la Lliga, David. No, no. Fija tu, fija tu una cosa, independentment sí. ja de tindre més èxits o d'aspirar als èxits, són les oportunitats que hem deixat passar des d'entonces... D'estar en el lloc de l'Atlético, David, això ho dic jo tot, tot, no, tots els dies. No, fija la que te vaig a dir, inclús millor. Els diners que s'han gastat en alguns períodes en el València, Exacte. tenint una base sòlida, crec que s'han pogut donar un bo de qualitat per estar prop de Madrid i Barça. Per lo menos durant molts anys, perquè sabem que això són cicles, el futbol són, són mm. cicles, mm i ara està la de Madrid y algún any esperem que, que siga Gradeixa que torne eh, a estar ahí. Però és evident que cicles tens que buscar-los i tens que fomentar-los. Tens, que, que, que aportar alguna cosa en la gestió. Però la, la veritat, jo el que sent que és la pena de les ocasions que, que, que, que, que hem a passar per avui en dia ser un equip superpotent a nivell europeu. Eh? pues, la, la mitad, eh, lo que diu David, es de veres. No? El Valencia mm. tenia una teoria que jo ara vaig a recordar eh, perquè ja ara jo ja tengo tinc assumit, no? Uh mhm. -huh. Però a mi, en la previa antes de un campionat, me a enchular molt simplement perquè el Valencia en aquella temporada fitxar jugadors, tres o quatre, i molt econòmicament d'una quantitat molt xicoteta. I se me va simplemente simplement per això, perquè afición pese a tot, el, el fitxar jugadors importants, xicars, és el que volia. I jo tinc que recordar que després de l'època nostra, de David, bueno, David se va estirar un poquet més, però després d'aquesta època tenia que reunir el que València començar a comprar els jugadors que mai havia comprat, o sigui, a nivell de, de, gasto. de preu, uh mhm. -huh. i, sin embargo, també tenen la sort de que la, la cantera va traure jugadors fenomenals que després encara estem mirant-los i admirant-los en Europa, i, sin embargo, no aportaren el conjunt d'un equip, no? Aportàvem la qualitat individual, però el conjunt no l'obrarem i això se paga car. Avui simplement volíem eh, eh fer això, un recordatori, mirar cap enrere, cap al 2002. No és dia d'apretar-ne a David ni a Jaume, que altre dia vos apretaré, però avui era un dia per a eh, haver gaudit <laughs> de, del que valen aconseguir tots. David Albelda, moltíssimes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Jaume Ortí, moltíssimes gràcies. A vosaltres. David, un abraç. La família. Ah, Jaume a Jaume Ortí de David Abelda, que ha estat amb nosaltres eh, recuperant aquests moments de la Lliga del 2002 pues que tant tirem a <laughs> faltar que voleu que, que vos diga. També tirem a faltar bons moments després d'este periple de 6 anys en primera divisió, el Llevant Unió Esportiva, i estem recabant la informació i també l'opinió dels companys, no? de per on pot passar i per on ha de passar esta reconstrucció del futur Llevant Unió Esportiva que ha de refer-se per a tornant a muntar el més aviat possible la primera divisió. I per això parlem amb el company de Levante, el mercantil valenciano el dia d'avui, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal, com esteu? Bueno, pues, eh, pegant-li voltes al futur tant del València com del Levant. Cadascú amb les seues circumstàncies ja consumat el descens en el cas del Levant Unió Esportiva. Pedro, eh, des de la teua òptica, després entrarem en les possibilitats o, o la informació més tangible, però des de la teua òptica, eh, eh, Pedro, per on ha de passar la reconstrucció que ha de dur a terme llevant una esportiva? Bueno, crec que està clar que, que ha de fixar-se una nova direcció esportiva, que marque les línies d'una nou, una nova plantilla, un nou equip. Jo no diria que pràcticament des de zero, eh, però sí, pràcticament des de zero. Eh, jo crec que l'equip ha pagat molt guany, no tindré referents, no tindré jugadors que han enganxat a l'afició, estan els capitans però que han perdut molta, molta força respecte a la que tenien en un, en un principi i jo crec que s'ha de construir una plantilla reconeixible en un estil de xoc molt clar perquè en els últims anys realment no, no, no hem sabut mai a què jugava el, el Llevant va perdre aquest estil de xoc del contraatac i tal, el va perdre en les últimes eh, temporades i ja dic, eh, refer un equip de nou, sabent que la segona divisió és molt complicada, que, que no saps mai, és un poc loteria perquè no saps mai com, com te va eixir el tir, però sobretot buscar jugadors reconeixibles, que, que la gent puga enganxar-se a l'equip i que, bueno, pues que, que s'identifique d'una manera de jugar i que amb aquesta filosofia pues, intente l'objectiu de l'ascens. Eh, això en quant a teoria, en quant a la pràctica, te consta ja d'algun moviment per a començar ja a, a caminar de cara al futur? Bueno, probablement sí que Kiko tindrà en el seu cap, eh, en la ment, <clears throat> després de parlar amb els eh, bueno, empleats del club, pues, qui pot ser el candidat idoni. Ells, eh, des del club, se, se insistís, se repetís en que no hi ha ningú nom, que no hi ha cap candidat encara, però la setmana que ve eh, hi haurà reunió del Consell d'Administració i segur que sobre la taula bueno, pues Kiko explicarà a la resta de consellers quina va ser la reestructuració de la, de la parcel·la deportiva, quina nova esportiva va haver en el llevant, i també exposarà bueno, pues el possible candidat que s'ajuste més al perfil que, que estan buscant. La idea de Llevant no és buscar algú i en base a aquest algú fer una, una nova direcció esportiva, sinó al revés. És a dir, crear una estructura i després buscar qui se pot acoplar millor a, a esa nova direcció esportiva. Ja dic que serà qüestió de dies, la setmana que ve s'espera que es reunió del Consell i ahir eh, està previst que bueno, pues es comencen a prendre decisions sobre qui va ser el líder de la nova edició esportiva de Llevant. Mm, I, I ara, per tant, eh, el que sí resta a Pedro és intentar donar la millor imatge possible en estos eh, dos partits, començant per el del diumenge davant de l'Atlètico de Madrid, que ve mega eufòric després de la, del seu passe a la final de la Lliga de Campions. Sí, bueno, és complicat, eh, perquè és de veres que el Llevant ha de donar la cara, l'afició es mereix que el Llevant lluita fins al final, encara que ja estiga en, en segona, però pot ser inclús una més ràbia, no? Veure que, que el Llevant és capaç de guanyar-li, per exemple, l'Atleti de Madrid quan ja no està jugant ser res, no? Després de fallar en tants partits, en tantes finals, veure que l'equip eh, és capaç, per exemple, de plantar-li cara a l'Atleti de Madrid, pues seria inclús, jo quasi, quasi que paradòxic, no? Que, que una volta estar en segona, pues de repente no és la millor versió, però sí, jo crec que l'afició es mereix un respecte, que el club es mereix un respecte, que l'escut es mereix un respecte i que els jugadors, fins que acabi la temporada, pues han de jugar al 100%. I al final el Llevant va anar de la Lliga probablement siguent xutxe decisiu de, del que va passar en el campionat i això al final pues, has, de, has de mantindre l'orgull del, del club. Perfecte, Pedro, moltíssimes gràcies per la teva opinió. A vosaltres. 12 i 14. Anem a tancar la primera part informativa i entrem ja en el debat, en el terreny, però del debat de la tertúlia i de l'anàlisi, així, a Esports 97 nit. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 15 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Tenim així a dos de les tres parts de la tertúlia perquè el compi Andreu Alberola està rematant la plana en Superdeporte, continua per així Salva Folgado, que està escudillant, com sempre, el seu iPad de alta baix, bueno, tots en, en iPad, eh? eh, eh Linares té el seu, encara que el de tancat, jo que el meu, Folgado el seu. La Pisa Linares, Superdeporte, bona nit. La funda de Linares està gotillosa, està per canviar. La, eh, la funda de Linares està una miqueta... Estic, canviar, estic, eh? estic baix mínims, tinc, tinc, canviar, eh? tinc altres prioritats. Té, sol, té solera. Le he pasado un forro polar a la funda. Le <laughs> He pasado un forro polar a la funda, en efecto Vicent Linares. Hem de enviar una fuerte abraçada... La carpeta, la carpeta que porta... La carpeta es la que yo duya en LGB. O sea, la carpeta que porta... Es la que yo duia en EGB. Es un clásico. Era, eh, no se en segur. Yo te voy a dir. Así guardaba... Era la que yo forraba la... de futbolistas y les chicones en fotos de Pedro Marino y Miguel Bosé del Superpop. Hasta que mon pare tenia carpetes Pa, La, pa, la meva germana, i... quan va estudiar històries. la seva carrera, la meva germana, que té vora 50 anys, quan mm. va estudiar dret, val, guardava el sapunx així, luego tindrà 25 anys la carrera. La, la, <laughs> la carpeta, no? 28 anys. La carpeta eh. és històrica, sí, eh? Això sol era. Sí, senyor. Vaig a fer una foto, eh? <laughs> I sa carpeta dona per a foto. Y hi que enviar una forta abraçada a la figura d'un eh, legendari periodista valencià com és eh, Jaime Hernández Perpinyà, que ell va complir 94 anys o 89 anys, perdona, no sé per què jo, jo 94, 89 anys, en efecte, li veu una forta abraçada. A la gent de 89 anys, Manolo, no li posa ja 5 anys No, més. perdó, vale, disculpe, 89 anys, se m'ha anat a mi la pinça, claro. i també enviar una forta abraçada a la família Vic i fonamentalment al seu fill, que és eh, oient habitual del, de l'espai. Així que li enviem una forta abraçada a Jaime Hernández Perpinyé i a la seva família. Un tio intel·ligent. Un tio intel·ligent, ah, evident, ah, sí. evidentment que sí. Estem preguntant, arroba esports 97 nit, eh, ¿Quién es el de record de la Liga del 2002 guañada a Málaga? Yo recuerdo que Folgado aquel día le donaran en lliure eh, en la radio, si no recuerdo malamente eh, ¿He Folgado? El vaig veure per la tele. El, Eh, no vaig a dir una si parle igual me guaña alguna querella, eh, Pero estaba en la mazmorra. Algo me va a condenar a mazmorra ese día ¿Y I Nayas no estaba? El día de la cabotada de... de allá en Málaga En la redacción de Super. <laughs> Patint. En antigua, en la de de Arago. Sí, señor ahí estava, treballant. I, Com i un jo, I, I jo entonces no feia informació de València uh mhm. -huh. Club de Futbol. I, i me'n recorde, me'n recorde de, de com estigui allò i, i la, pues, la, pues, pues, che, pues veure gent que, que es feia una realitat que, que, que probablement molts havien deixat de, de banda, pensaven que no home, al llarg de la temporada i en les circumstàncies sí, però és que n'hi havia gent i jo menys després a la percepció que tingui de gent del meu entorn uh mhm. -huh valencianistes que mm. dien, tenien, tenien la sensació de havent tocat el sal un poc, no s'ho esperàvem, i quan se descuidaren ho tornaran a tocar en dos anys, tio. Sí, certament, eh? Igual que van dir allò de allò de... Eh, a veure quan apareix se torna a jugar una final de Champions, la primera volta que la jugava, i la jugava l'any següent, eh? pues, eh, en quant a, a la Lliga, pues sí, a veure quan tornem a tocar el Ser, mira, dos anys després, el bon treball generalment eh, dona fruits i en aquell moment les coses estaven ben fetes i eh, pues, eh, va passar el que va passar, que és que València eh, va guanyar les, eh, les dos lligues i una, i una Europa League records d'aquell València que tenia un ADN i una idea clara <clears throat> i que és on, <clears throat> on esperem que puga solidificar-se i tornar a cimentar-se el València que ve de futur, però que és una incògnita que no tindrem gens clara fins que no sapiguem què vol Meriton i eh, fins a quin punt Meriton li va fer cas a Suso García Vitarch, que sí és evident que està meditant-se, que està en totes les reunions, que està en un avall, que està tocant per telèfon, <clears throat> hem sentit el que, el dia ens eh, el que ens dia el company Juan Carlos Tiradores de Màlaga, que hi ha constància que el València ha tocat a Ignacio Camacho, al Vicente del Màlaga, però que, i esta és una realitat amb la qual hi ha que penar, de moment, ara mateix Camacho i el seu entorn no veuen al València un club estable com per a continuar la seva carrera. És que, eh, vull dir, la realitat del València, Manolo, és esta. La imatge que sí, trasllada sí, sí, sí, sí, sí. cap a l'exterior és la d'un club que continua estant o sent molt inestable, eh, tot i que fa poc se va vendre a un gran empresari o a un multimilionari que ha fet una gran inversió com Peter Lim, però la gent desconfia, els futbolistes desconfien a l'hora de vindre, i a més és un projecte eh, que no té Europa la pròxima temporada, ja són els futbolistes, eh, i depèn en quin futbolista, pues, eh, aquestes coses pesen. A mi he de dir, respecte a a Camacho i ho han contat els companys en, de Canal Sur, el mateix Juan Carlos jo, Tirado este mes migdia, Manolo. Por, perdona, que eh, eh, puc parlar en els últims mesos en Suso i tal, sí, recorde que per a ell, ell deia que el mig centre és una posició clau per a que un equip funcione. I per tant, si passa per ahí la seva idea de mig centre, mira, he de dir que m'agrada, després ja veuré el que ve, però si passa per ahí el seu perfil de mig centre que vol, estimant que el mig centre és una posició per a d'ell fonamental en un equip, la idea m'agrada, després ponen el que ve. No, jo anava al nom, Manolo, jo anava que de tots els noms eh, amb els que ha contactat Suso via els seus representants mm. en les últimes setmanes, eh, pues Medran, eh, Sarabia, eh, Borja Bastón, etc. Eh, a mi Camacho m'agrada, i m'agrada molt, crec que és un dels millors mitjcentres que hi ha avui en no, dia, sense dubte, en el panorama eh, nacional. És cert que abans va fixar-se en, en Mosquera. Jo crec que Camacho està a un nivell superior al del futbolista del Deportivo eh, Mosquera, però bueno, és un molt bon futbolista, té el hàndicap, com contaven este dia els companys de Canal Sur, i ens ha recordat ara eh, Juan Carlos eh, Tirado, de que eh, probablement tinga ofertes Premier, altra volta, altra volta a la Premier. Altra volta a la Premier, si és que... I que, le, i que el seu entorn, que es veia, desconfia... Del projecte. Del projecte València Club de Futbol i que el compara amb el projecte de l'Atleti de Madrid previ a l'arribada de Simeone, que era un club també com molt... Molt inestable. Molt inestable, sí. En efecte. I a més a més també, com ens ha comentat Juan Carlos Tirado des de Màlaga, és un futbolista que eh, la propietat d'este futbolista un 40% pertany a un fons d'inversió. Això és molt curiós, Manolo, i ara que estem en tertúlia, jo volia tocar este tema, perquè me sembla, me sembla una situació que és molt cridanera, però que... Eh, espera, abans de, de que continuem. Val. Linares, a tu t'agrada Camacho, mig centre del Màlaga? Per mi, bon futbolista. Estic totalment d'acord en, la, en la comparació o en, o en la ponderació que ha fet eh, Folgado. Si, si una de les altres opcions que s'estaven que se mirant era Mosquera, val? Uh mhm. -huh. eh, per mi no n'hi ha color. Este és millor no futbolista. Uh -huh. Mm. val? Este és prou millor futbolista i és un xuaor que damunt encara li queda algo de marxa i millora per edat, val? I, pot vindre en fan, per tant? I, en conseqüència, no vaig a dir que pugues edificar un projecte eh, al voltant d'ell, però pot aplegar a convertir-se en, un, en, un, en un xuaor que aglutine un projecte al, al, seu, al seu alrededor i tingui aquesta percepció. És a dir, per mi un bon fitxatge. Per a mi també. Si el I, i també la idea de que al voltant del, centre, del mig centre gire eh, la reconstrucció de l'equip també me pareix una idea encertada. Dit això, Folgado, estàvem parlant d'aquest fons d'inversió que també té part de la propietat d'Ignacio Camacho. Sí, és un empresari mm, de nacionalitat eh, venezolà i libanès mm, que és un prestamista. Vull dir, fons d'inversió és un prestamista. Te deixa diner, però a partir d'ahir eh, vol recuperar-los. Hi ha un eh. percentatge... Eh, important, perquè clar, un fons d'inversió no deixa de ser una altra cosa més que un prestamista. I és que és un prestamista. Menys. Bueno, pues el Màlaga, quan va tindre problemes amb el jeque, va recórrer als fons d'inversió i va recórrer a este Edmundo Capchi, que és un prestamista eh, de Venezuela, també té la nacionalitat eh, libanesa, que va fer-se més drets de diversos futbolistes del, del Màlaga. I a partir d'ahí, si tu vols vendre estos futbolistes, pues has de recórrer a este Edmundo eh, Capchi i és el qui mana dels eh, drets, perquè és el possedor dels drets dels eh, futbolistes. Té a... Tenia Darder... En eh, el fet, de fet, el Màlaga no volia vendre a Darder i és ell qui dona l'ordre de vendre Darder a l'Olimpíc de, Lió, de Lió, pràcticament sobre la bocina mm. i sense temps perquè Però... el pobre Xavi Gràcia poguera refer-se. Eh, eh, eh, jo tinc la... Tinc, no, tinc la dada de que és una pràctica més habitual del que, del que pensem, eh? però, que, però no transcendís Eh, recentment, sí. en l'Atleti de Madrid, eh, jo recordo haver publicat, el pas que no me'n recordo exactament quin futbolista era, uh mhm. -huh. no sé, un tal Pitch, no me'n recordo quin futbolista sí, era. Sí, hi havia, hi havia un Pitch en l'Atleti sí. de que després anava a l'Espanyol. Me pareix que d'aquest futbolista sí. ni, eh, eh, hi havia una operació molt pareguda. És a dir, moltes no transcendixen, però és una pràctica relativament habitual. Els clubs tenen eh, liquidesa, diguem, de, de forma immediata, i paral·lelament pues, hipotequen actius que ells consideren home, qui te deixa la pasta i després vol recuperar-la va, va per algo segur. <laughs> va, va per algo segur. Clar, però els clubs, imagina, pues, entre la necessitat, pues, jugaran, pues, si pensen que ahir salven un 60% d'un possible traspàs, pues, van jugant. El que passa és que, clar, és un risc, perquè després, si pegues la canona en un futbolista la, el, el, diners, el diners, clar, el diners que pareix és un, una, un animalat. Bueno, pues esto ya tenías derecho de Samu Castillejo i de Samu García, per, per això eixen el preu que eixen aquest estiu els dos en pack cap al Vilareal. Vilareal. Cap al Vilareal que el Màlaga no volia, però necessitava diners, i este també diu, bueno, pues la forma de que jo tinc de recuperar... Jo, jo, no ha sigut jo que lamentat, eh, però del Villarreal no anem a parlar avui. No, sí si, si m'agradaria una frase que ha dit Jürgen Klopp, no me gustaría ser como Marcelino ni un segundo de mi vida. Se veu que <laughs> hi ha hagut tensió a la banqueta. Ha dit això? Ha dit això al qual Marcelino ha respost, eh, ni jo tampoc com Klopp. Ah, pues. Eh, Se veu que la cosa... Però el detonant, no sabem quin és. El detonant, pues igual que m'ha regat el cap... Jo, jo, no vist, jo he vist el partit, val, i el partit jo, no, jo no he apreciat cap, cap enfrontament entre ells dos eh, a Wert, val? Lo que sí que he vist és que li ha pegat un meneo el, el Liverpool <laughs> al... Eh, li ha pegat un quatre saxaes que l'ha adreçat. O sigui, no, no se l'ha sí. papat, eh? Sí, sí. El Liverpool s'ha papat al Villarreal, però se l'ha papat en Quereguilles jo no sé si estava, estava fent una reflexió fa un rato també referent a que cada volta tinc més clar que no sé qui digué, no, de veres, eh? no sé qui digué que el futbol és un estat d'ànim. Val? Jorge Valdano. Pues, eh, és una gran realitat. Parcialment, mm. parcialment eh, és una afirmació molt certa. El, avui l'ambient que és que... O sigui, l'entorn com de, estava l'atmosfera d'Anfield... <clears throat> jo no he estat en Anfield, val? Mm -hmm. però més enllà de, de, de la mística que avui, per la circumstància especial de, de, de, de la tragèdia, de, mm -hmm. del... 96, doncs, sí. Correcte, i de, i de, i, i, i resolució judicial, avui n'hi havia un... un després, després l'entrenador que tenia bon entrenador, n'hi ha bons futbolistes, val? però n'hi havia un, un, un caldo de cultiu i ei, l'han passat per damunt. Jo tinc, mm. llevant de l'ocasió que ha fet en el minut 10, al, al Villarreal l'han desfet i, eh, i taguen quasi el parèntesi del Villarreal. Dit això, eh, tu n'han filat estat, Folgado? Sí. Tu n'han filat estat, sí. veus? Bandido. 12 i... Però és cert, eh, jo he vist el, el Liverpool en guany, ha canviat en Klopp, però probablement avui ha fet, ah, el, si no el segon, entre els tres millors partits de la temporada la tira avui Ateme, jo estic eh, segur, després de veure el, City... El partit de el guanyen en 4-3 també, eh, remuntant Despre, sí. Després de veure el City el, eh, eh, a, a mitjans de setmana i veure avui el, el Liverpool, jo estic segur de que el Liverpool no és el que hem vist avui. No pot ser tan bo, no. perquè avui no, no, no. Ha, ha, ha passat com un retobator per damunt sí, sí. De, del Villarreal, però sí. com eh, un animal... M'estàs buscant i no vaig entrar. No, no, de <laughs> fet... M'estàs buscant i no fet, vaig entrar. De fet, jo pensava que el Villarreal eliminava el, el Liverpool estava convençut pel nivell de futbol dels dos i en canvi li ha passat per damunt oui, oui, el Liverpool això és un equip tio. Sí, sí. serà l'Sampat no? mm. Certament, eh, això pel que fa en este cas el primer round que estem al·ludint del dia, el de eh, Ignacio Camacho eh, futbolista que com deien des de Canassos a punta i sobretot eh, la, la, la pesadumbre no? de veure com veuen la València com un projecte inestable que això a València li va restar moltíssima credibilitat a la, credibilitat a l'hora d'anar al mercat, si més no, ja és un problema, Linares, la reducció que tens que fer en guany de pressupostos perquè no vas estar en Europa. Mm, és de veres, lo que passa és que, clar, lo ideal seria que, que, labrat, eh, que a dia d'avui ja tingueres noms, val? Eh, eh, per exemple, que sapigueres qui va ser el teu entrenador per la pròxima temporada, val? que futbolistes que tenen que vindre ho sapiguen també. Eh, això seria fonamental. Fonamental però jo penso que el club... I si ho saps si no ho has dit? Vull dir, a mi l'impressió que tinc és que després de reunions mm. i de cara a esta plantilla a la qual pa, eh, Paco i Estaran ja ha assenyalat com a indolent mm. el, la roda de premsa del diumenge passat jo crec que eh, ha dit dos frases demolidores sobre esta plantilla jo crec que si el València tinguera clara la continuïtat d'Estaran ja l'haguera comunicat la veritat és que la continuïtat és més... Un moment, lo que marca la lògica d'una persona de 45 anys acostumada al futbol espanyol. Però sí, un, el que mana és un senyor que és de Singapur... Exacte. Que ve una volta o dos a l'any i, i una de les dues voltes que ve se fa fotos en Cristiano Ronaldo i que té eh, la seva estructura de club en el cap. Val? Per això dic que des de la meva perspectiva, això no vol dir res, si tu tens un entrenador al qual ja ha de decidir que continuarà, doncs pues, escolta, hem decidit que continuï Paco i Estaran. Que ha hagut una, dos, tres reunions mínim del diumenge així, que en una de les tres hagi estat present, i que la València no ha dit esta boca és meua, ni pel que me conten, ni el entrenador els lligats ha fet arribar als futbolistes, a mi me dona a entendre que no va continuar Paco Estaran. Puc ficar la mà en el foc? Com diria que no, la mà està per a posar-la en altres puestos. Val? Per tant, no fique la mà en el foc. A on? Pues en llocs que a lo millor no són tan calents com el foc, però són calents. Te l'has xuat, te l'has ah, xuat. Clar, no, és que, <laughs> si és que me la posa votant en la línia. I ell, eh, i ell ho sap, eh? No. I ell ho sap, no, no. i ell ho sap, ell ho sap. <laughs> És per refrescar un poc. Sí. Moment de tensió veure, se pilla abans de la pausa, mira, ara pots fer la pausa. Però deia, això és el que me diu la lògica. Després, i ara li preguntaré a Salva i a, i a Vicent, veurem ells mm. que, què opinen al voltant de tot això. 12 i mitja, fem Veus? una pausa i entrem, ja sé que m'ho has donat fet, i entrem al Twitter a llegir els vostres records. Què recordeu de la Lliga del 2002? Quin és el vostre millor record d'aquell dia? 12 i 31. Fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida la millor vesprada esportiva en la 97.7 Ràdio. Diumenge arrenquem a les 4 i mitja de la vesprada amb la visita del València que té l'obligació de donar la cara al Santiago Bernabéu davant d'un Madrid que es juga a la Lliga. A les 7 de la vesprada, Reial Madrid-València. Viu el penúltim capítol de Lliga amb la narració en valencià que t'ofereixen Manolo Montalt i Salva Folgado. I a les 7 i mitja de la vesprada i en la Fonteta, els de Pedro Martínez encara esgoten les seues oportunitats de lluitar per la primera plaça de la Lliga regular. Amb la veu de Juanma Romero, viu l'apassionant València Bàsquet Futbol Club Barcelona. Futbol i bàsquet en la vesprada del diumenge amb Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen y Productos del Arte. Colaboren Casco y Fotopro. ¿Buscas coche? ¿Nuevo de ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia, si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla i carretera de Madrid. Si te agrada el l'esport, esta es la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tu tuiteas, el 2.74, ¿quién es el mejor récord que tenido de la Liga del 2002? A ver, Rodríguez Esclar. Allá <laughs> Se queda, eh? Se queda. Eh, em, eh, mos a va también el, el director de comunicación del nuevo centro David Mazcuñán, al cual le envío una fuerte abrazada que tanto esta como la del WhatsApp del WhatsApp del dilluns, Son dos canciones que se, se, queden. Dios son boniques. No. tampoco No. la gente, por ejemplo yo me recuerdo de Billy Jones. Era Bon No, pues te recuerdas de él. Pues esta canción es una miqueta. Sí. Billy Jones tocaba... Tocaba, pero... Billy Jones tocaba tocaba el la canción la <laughs> también. No, era l'objectiu meu, eh? Vull Torne al Twitter. No busco altra cosa. Torne al Twitter. Vale. Runner VCF diu el partit contra l'Espanyol i el gol d'allà. L'Alberto Alandete diu la celebració a Mestalla, molta pluja, al vell d'himne de la comunitat i molta alegria. Pablo diu, me costó hacerme a la idea, salimos con el tabalet i la dolcena a la plaza de l'Ajuntament. María José diu, mi recuerdo desde ese día estamos juntos, mi marido y yo, y la pasión por el Valencia no unió. A més, en la foto de l'avatar, en la foto de la chiqueta, y sigue aquella nit el valencianisme eh, hi hauria... Eh, seria un estudi sociològic, eh? I aquest baby boom després del 2002 i el 2004? Jo ni en la meua, ara ja exparella, sí? a, a veure, però no, no el dia de... a veure el partit de l'Espanyol, tio, sí. està allà. I se partit va ser, molt va ser, i se partit va ser la Lliga, tio. Correcte. No la name... pregunta del Twitter la deixa Manolo. La del baby boom. Mira. La pregunta quan se torna a complir un aniversari la farem. Guanyes eh, alguna lliga i segur també. <laughs> Puntuares, Puntuar. aquell dia. Fora de casa. <laughs> home, aquell, no, la, home, la pregunta exacta és, en casa. la pregunta és, és avui fa X anys els que siguen que el València toca pèl. Tu tocaràs pèl també aquella nit? I esa és la pregunta. Perquè on hi ha pèl hi ha alegria. En efecte, de tota la vida del senyor. Sí. o ni apel ni alegría. A me acompañó mi novia y fue difícil encontrar un sitio en Cartagena donde verlo y era el único loco que daba botes de alegría. Daphne Gullies dice siempre me viene a la cabeza cuando ella la mete el gol, hace el gesto con la mano pidiendo calma. Luis de estar enterrada en ningú en Montjuïc a la Lliga dels Galactis Va a ser la Lliga dels Homens. José Dolz diu... Eh, no, es un missatge per Juan F. Pachi diu Ayala y su majestuoso remate de cabeza luego pide calma. Yo con amigos en alrededores de mi todos saltando de alegría mm, eh, Sergio diu, estoy hablando del 2002, no un res mes fresquet pero el programa? Hombre, pues sí, tenemos una gola, pero es que ven de parar del fútbol, el fútbol a voltes es pasat y a voltes es presenta, mí Alex Vais, Dius diu, yo me bautizo mi recuerdo comenzar a ser del club que amo, ¿es poco, pues eh, está bien Pepe Españeta diu, els dos de banda del español, tremendos, la perruca y el palmito de John Mertí Albelda el alzada de muscles. Comité de Sabios diu, Ayala la pidiendo calma tras marcar, llorar de alegría ir en silbido final y ir de empalme a la universidad con las pelucas puestas. Charlie Diu. Hostia, las pelucas. A mí me agradaría haceros una pregunta, pero tornar a, hacer a llevar aquí Valencia rocos ¿quién entrenador portariu? Ahora entrenem ahí, va. José Manuel, acaba de arribar Andreu Alberola desde Super. Eh, José Manuel Diu, para mí la invasión de campo y ver el partido desde casa con la rtv que ya no está. Pues no, ya no está la RTVV. Eh, la referencia se le puede preguntar a usted a un señor que presidió la Generalitat. Moisés García Arenas diu el gest de la Gallà demanant, Gallala, perdó, demanant calma després del gol. Cayetano, que dona enhorabona per la gran intro d'esta nit, gràcies a mi. Rebeca Valenciano diu el keep calm de Ayala tras marcar el gol i la felicitat immensa. Josep Vicó Monroig, sense cap dubte, el segon gol del Pipo contra l'Espanyol. M'estrada que em va de la Vall, eh, gent plorant, i imatge, imatge mai l'oblidaré. Ponce de diu Benítez QSF, que cobra més d'un milió per fer aquest treball ha de una lista orden de prioritats. Carlos Ciges, Ayala pidiendo calma tras meter el gol de cabeza en la narración, el gol de Canal No de Miguel Ángel Pico Rey, momento histórico. Em, Mark Diu, el ADN del Valencia, algo que debo entornar a Tino de Valencia. Comité de Sabios es pregunta, ¿dónde estáis vosotros? Manolo a Folgado, pues los dos currantes en Radio Now bueno, Folgado de día lliure, y yo torno a dir, millor que no estaba pero que me a una querella criminal. También te digo una cosa, eh, a que dona ordres en la dia le han ganas con y y i a en la vida. Vicente diu... Eh, no, eh, José Sánchez diu patir fins a que l'àrbitre va donar el gol de Fabio Aurelio, que va a pitar per al principio ahora contaremos una, una de, de, de al, fin al final donen el gol. Borete diu, gran entrevista a Jaume y a David. Pues gracias a mí em, comité de sabios diu, ese día llegamos a la clase, que le la que de Les perruques y de palme, diu, este día llegamos a clase a las 8 de la mañana, todos perjudicados y el profesor nos dio libre porque nadie estaba en condiciones Probablemente el profesor tampoco estaría en condiciones A mí, así que no crees que os un favor, Sino que se va a profitar de la situación Juan Torres diu la imagen de seducte de la arribada de vio Y al ver traguente el cap a la finestra de edad de la cabina en la señera Amundio, diu el Valencia de las Ligas El un equipo competitivo y con oficio. Gémez, Jale, con Gémez y Jalilovic no vas a ningún sitio, pero sigo con Camacho. Eh, Pau Cebrià diu vaig abraçar la meu tanta fuerza que vas a hacer en la cara una ferida amb la ungla. Pepito de Museros diu mes que el récord entrar en la conclusión de que hay cambio drástico Ya es imprescindible gestionar el triomf triomf és essencial. Pues estic molt d'acord amb aquesta frase. Gestionar el triomf és essencial. Eh, I diu Pau Cebrià que després de fer la, la ferida al seu cosí, diu tot seguit se n'anarem fent sonar el claxon des de Manises fins a les rodalies del Mestalla per moments pensava que, uh, que fonía el claxon. De Jai Valero diu, mi recuerdo que gracias a ese día conocí a la que es la madre de mi hija, Jimena Valero. Veus? Eh, un altre. Ahí ho tenim. Un altre. I no tres res a amb, amb la primera xigona que nos ha escrit, porque eh, perquè són diferentes, diferents, eh? ja, ja, ya ho he comprovat. Eh, diu Fernando Martí, amb els amics, volant, a la, volant amb la cabotada del general Ayala i després tots amb els claxon a tope. Nostàlgia, que llum estem ahí I Borja Romero Gisbert diu, jo tenia dos anys, però ma mare diu que vaig creixer 3 centímetres i se, i se dia. Andrés veure la tenia 9 anyets. Hola, Carola, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, Manolo. Però 9 també anys. vas eh, pegar-la capotada com tots quan vas voler botellada, no? Sí, sí, jo recordo perfectament eh, estar en casa dels meus abuelos, veure el, veure el partit uh mhm. -huh. i celebrar allí, no?, en la família, el, bueno, la victòria, el, el, el triomf del València, que per a mi era una cosa... Bueno, jo el primer record que tinc del València és la final del 99. Per a mi no era una cosa nova i jo he de dir que jo he viscut eh, durant la meva infància i durant la meva adolescència tal vegada l'època més dorada del València. No? Jo estic, mm. jo estic mal, <laughs> mal acostumat, mal acostumat. en aquest en això, sentit. Això fa mal, això fa mal al València actual. O sigui, no té preu. La, la gent se mereixia aquesta etapa daurada, daurada, per dir-ho d'alguna manera. Però això jo estic convençut de que fa mal al València actual. Perquè al València se li exigís com en aquesta dècada i si fas un... I... No, jo no estic d'acord, eh? jo sí, jo sí, jo sí. Escolta, sí. l'any passat se va eh, fer... Eh, I, l'any passat se va fer... I quan firmes a qualsevol mig passat... centre de creació, tots volen que siga Baraja. Però és que quan firmes a un mig centre de contenció, este, busquen a un Albelda. I quan és... firmes a un central, busques però, a una Ayala. Però, no, però, no, nano, no, no, Ayales, no, Albeldes... No. Mira, les comparances són innegables. Vull dir, s'acaba Miguel Indurain i la gent compara Melchor Mauro amb Miguel Indurain i no tenien res a veure. Bueno, que eh, Melchor Mauro era bon contrarrellotgista les comparances amb els mites és que eh, eh, no, no pots evitar-les. I jo crec que el València no exigeix com en aquella època, primer, perquè si no, enguany hagueren cremat més talla més ous dins, i segon, l'any passat se queda quart i se fa una festa i se fa una festa mm. Jo crec que no és només la mitificació... No s'exigís com en aquell moment, eh? Ni molt menys. Mm. Jo crec, perdona, jo crec que no és només la mitificació, que també, que també, sinó el model, el model. I, i, el model. I, i ho, ho veig en Rufete i en, i en Ayala, que tractaren de, de reconduir a l'equip cap al model que va funcionar i ara pues, eh, hem vist un, un equip sense model, un equip plegat de, de futbolistes de DNV de 20 anys que no ofereixen rendiment eh, immediat i vegem que Suso vol un València més aguerrit, vol futbolistes més quallats, futbolistes... Al final és el model. Si el model va portar al València a, a, a guanyar un, les lligues, la Copa del Rei, a, a plantar-se en, dos, en dos finals de la, de la Lliga de Campions, jo crec que el València ha de seguir aquesta estela. L'ha de seguir. Folgado. No, és, és que acaba de, de, de anomenar... Tu jo penses que... com Linares? Jo... Que s'exigís com en aquella època? No, veure, ah, però... Jo no he dit textualment que s'exigisca com en aquella època. Lo que sí que dic és que n'hi ha una generació de valencianistes, val? com, com l'exemple que, que tenim davant d'Andreu Alberola, que creuen que s'aplega a dos finals de Champions fàcil, que se guanyin dos lligues quasi consecutives fàcil en el València i que se guanyin dos copes també en, en 10 anys. I això, si analitzes la història del València, no, no és fàcil. No, no. I no ha passat. No, no. Això és el que vull I dir ja, jo. Eh, este, Lini, I ja veurem quan torna a passar. I això ho digui jo, saps no. quin dia? El dia que n'hi havia gent que no volia celebrar la Copa de Koeman. Pues no te faltava, vamos, ni eh, un mil·límetre de I moltes vegades clave el remo i la cague com tots, sencera, val? Com tots, com tots, amic. Però aquest dia se ve a vindre. Atemeto ha guanyat una copa, pega't un festival i deixa al carrer i disfruta-ho. I no és que l'equip està a punt de baixar a segona divisió, al final no baixa a segona divisió, guanyar és una copa i compta les copes que tens en el club. Mira, això és de veres. Jo, jo, jo crec que lo, que diu Linares és de veres a, a efectes d'expectatives i a efectes de frustració i de desapego. Eh, hi ha molta gent, i recordem que Amadeo Salvo, quan torna al club, el, el seu objectiu és tornar a connectar a, a, l'afició, a l'aficionat jove amb el club. Per què? Per lo que està comentant Linares. Jo crec que el, el València Mm, arriba un momento en el que guaña una Copa del Rey y ni se celebra. Y yo recuerdo que no la, tampoco la va a celebrar más allá, ¿no? Porque estaba el equipo, va a ser des que yo no sé nada, podia tindre 13, 14 anys i tampoc la va celebrar más allà. I, i al final això... No sabia poc, que enganyats I al final això, després d'una època tan dorada, i, i parla des de la meva perspectiva, que jo només he viscut esta, esta situació no? tan dorada, que l'equip acabe el vuitè de la taula, que, que acabe el que fa 9 o el que fa 10, que no competis carrers, que no te, que no te brinde al·licients, bueno, pues te genera frustració i desapego, i hi ha gent que se desconnecta. 12 i 44, anem a fer una pausa per la publicitat, tornem amb eh, tema banqueta, per exemple, estàvem parlant i se mos ha colat, se mos ha colat abans lo de la mà en el foc. Què te no <laughs> que Folgado ahí me ha, me ha el tema del bandido. Eh, eh, hem de repente el tema de la banqueta eh, i també preguntar-vos per quin entrenador penseu que passa una possible reconstrucció del València. Per cert, eh, alguns m'heu posat en l'adreça de Twitter del programa en l'arroba esports d'un altre sentit de foto eh, que ha penjat Cristiano Ronaldo amb el propietari Peter Lim i Cristiano Ronaldo. Jo eh, he dit moltes voltes que probablement ningú del club i si és un defecte des que estan ara mateix en el club li sàpiga fer vore o tan sols s'atrevisca a fer l'entrevore al propietari que hi han coses que molesten i jo crec que al valencianista de peu me puc enganyar li agradaria més veure el propietari del club fent-se fotos amb Paco Alcácer que amb Cristiano Ronaldo en Paco no li recorde cap potser tinc alguna però li recorde prou més amb Cristiano Ronaldo. 12 i 45, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida. La millor vesprada esportiva en la 97.7 Ràdio. Diumenge arrenquem a les 4 i mitja de la vesprada amb la visita del València que té l'obligació de donar la cara al Santiago Bernabéu davant d'un Madrid que es juga a la Lliga. A les 7 de la vesprada, Reial Madrid-València. Viu el penúltim capítol de Lliga amb la narració en valencià que t'ofereixen Manolo Montalt i Salva Folgado. Ja a les 7 i mitja de la vesprada i en la Fonteta, els de Pedro Martínez encara esgoten les seues oportunitats de lluitar per la primera plaça de la Lliga regular. Amb la veu de Juanma Romero, viu l'apassionant València Bàsquet Futbol Club Barcelona. Futbol i bàsquet en la vesprada del diumenge amb Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Fer y Productos del Arte. Colaboren Casco y Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares es con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concessionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 49. Estàvem... Folgado m'ha fet la envolvent i m'ha desviat del tema <laughs> que era el de la banqueta, amb el tema de, de la Manel en el foc. Estàvem dient lo que era la lògica, però també atenent que la nostra lògica no és la lògica del propietari. Exacte. Val? Exacte jo no sé, eh, Andreu, la percepció que té, jo sense assegurar, perquè no puc assegurar, quan tinc informació asseguraré, diré si sí, si sí o si no a Paco i Estaran, a mi l'impressió que me dona és que la roda de premsa de Paco i Estaran, afegida a el fet que eh, després de les reunions el València no ha dit esta boca és meua, induix a pensar que Paco i Estaran no va continuar. Ara, assegurar-ho... Hmm. Hmm. No, la meva sensació és eh, que no va continuar Paco i Estaran, uh mhm. -huh i de fet eh, jo anit parlava amb una persona del club que no, no vol dir que sigui informació, sinó que té també la seva sensació, igual que la... De... Perquè al final això és una decisió que la prenen dos persones, que són Peter Lim i Suso García Pitar. Bueno, la pren Peter Lim. I, Suso, Suso podrà i, influir i, i igual, intentar... Igual he sigut massa generós en, en l'anàlisi. Però la, sens, que sí. la, la sensació la sensació que hi ha és que no, que no va seguir i, i, i hi, ha molts, hi ha molts símptomes, no? Un és la roda de premsa de, de l'altre dia, que, que jo crec que fa uns raonaments que jo crec que està encert... Que, a bona a veure, no sé si està encertat o no està encertat, però sí que és com si fos l'entrenador de... considerar ser l'entrenador del València de l'any que ve i de d'ací tres anys, com si tinguera... No sé, ixa torrechar com si tinguera un contracte de cinc anys firmats i, i, i es pega una cornada als futbolistes. I jo crec que fa, fa una cosa que és molt perillosa, molt perillosa que es posarà en dubte la professionalitat i l'ambició competitiva dels jugadors quan tu estàs en plena campanya i això se, se te pot tornar en contra uh -huh. i jo crec que hi ha un altre factor que és decisiu i igual és injust igual és injust però que és que en els dos partits que ha estat així Peter Lim que són el del Getafe, li ha, li ha el del Getafe culeta, allí, eh? i el del Villarreal així el, no ha estat a l'altura i el València no ha mantingut la línia competitiva que al final és el que se li demanava a, a Paco Estran. Si tenia 7 o 8 partits, si no tenia que, que, que guanyar la Champions, tenia que mantener la línia competitiva, perquè al final l'equip respon respon a un estímul que és el canvi, la ruptura, uh mhm. -huh. el canvi d'entrenador, però això va passar també amb Gary Neville i passaria uh mhm. -huh. si Manolo, si demanen tu i jo entrenar a València. El tema és... Mantin... El espera que no. Ah, pues sí. Eh, el tema és mantindre la línia competitiva. I això no s'ha aconseguit. Jo, respecte a l'entrenador, Manolo, mm. <clears throat> tu ho has dit abans, eh, si fora un club normal, a l'ús, com qualsevol club, eh, probablement el València esta setmana, perquè ja no té res a perdre, ni es juga, i no es juga absolutament res, ja haguera Excepte anunciat... que l'entrenador que va buscar el València estigui en una altra banqueta que estigui ajudant ja haguera... Sí, correcte. Però parla de si anava a continuar, si anava a continuar Paco Allestaran. Mm. Vull dir, mm. ho podria haver anunciat. Eh, totalment, eh, totalment. Perfectament. Però la llògica o... Nostra. Del, del València actual és una altra, i depèn de lo que eh, pense i de, la i de la impressió que tinga al respecte eh, el propietari que és, que és l'IMP. Per tant, se li pot haver suggerit que continue o no mm, Paco Allestaran i si s'ho fora coherent continuaria Paco Allestaran, si no, no entenc per què va dir el que va dir el dia de la victòria del València en el Camp Nou. Recorde, Paco Allestaran el nuestro primer i más firme candidato para continuar en el en el banquillo, però el que vull dir és que decidís Lim, i decidís Lim després de consultar amb gent, mm, Mendes, a la que respecta més o que té més en compte mm, respectar, probablement no sigui la paraula, però la que té més en compte uh mhm. -huh. que a García Pitarch, i esta és una realitat. Per tant, Lim, esta setmana s'emporta tota la informació que li ha donat Suso respecte a determinats futbolistes. Eh, el nom, per exemple, que avui, que donava cançó a migdia de, de Camacho, de Camacho. Eh, respecte a si sí o no eh, allestaran, respecte a si Suso s'ha reunit amb Paco Gémez o amb qualsevol altre tècnic, condicions, etc. I a partir d'ahí, pues, quan torne a casa, després de fer-se fotos i de sopar amb Cristiano, Mendes, etc, decidirà i decidirà en companyia de Mendes. I a partir d'ahir pues, coneixerem algo més respecte al futur del, del València. Jo crec que ell ha estat així, ha aprofitat per estar així, per, estar així, per emportar-se informació que ha de brindar-li Suso, i aquesta informació posteriorment la, la compararà amb la que li oferisca Mendes i a partir d'ahí decidirà. Pues jo vaig a dir tres coses que són <clears throat> percepció o sensació, però derivada de l'anàlisi. Pense que Paco no continua. Val? eh, ho pense, perquè si continuara, com crec que heu dit algú, lo normal era que s'haguera dit ja, i si continuara, lo normal també era que s'haguera estalviat les paraules de l'altre dia. Punt 1, pense que no continua. Punt 2, encalla el ridícul del dimecres, si jo fora qui tinguera que triar-lo, al que ve buscaria un perfil Pellegrini. Val? Encara i el ridícul que va fer en el Bernabéu. Val? jo buscaria... Ar arriscada segona premissa de, de Linares perquè Pellegrini se li va caure ahir a molta gent. Correcte, sí, sí, sí, sí, sí. I, jo dic que després no, no, d'aquest de, ridícul jo buscaria aquest perfil. Està bé, m'agrada l'estiu Valens, però jo penso així. I tercera, pense que no van a, que no van a, anar a aparèixer eh, perfil? perfil, van anar per un entrenador no diguen que és ell, però un entrenador que tinga fam i que conega la Lliga Espanyola alhora després de les batacaes que havem pegat en els experiments. En conseqüència, quan se parla de Paco, val, de Paco Gémez, estic dient, pues jo no dic que siga ell o que no siga ell, però és un tio que sap eh, a on se meneja, val, i que li queden moltes coses per a fer com a entrenador. I pense que el perfil que busque el València, mm. probablement que busques uso, probablement vaig en aquesta direcció. Paco Gémez té una cosa mm, que no suma, no sé si resta, pero no suma, que es que no sabe inglés. Y después, eh, yo creo que... No, no, no os rigueu. Bueno, Gary no, Neville no sabia Bueno, Phil sí, <laughs> Phil, sí que el sabía. Bueno, sabía de aquella manera, Pero bueno. Phil? Yeah. Millor, bueno, mi, sabia... que hemos que critiquem. Val, correcte, Salva. tampoc el Quijote. <laughs> Pero bueno, que, que va lo que no parlava castellano pero alguna cosa ho diu Andreu, sí. lo de inglés. Y ni a una, ha una altra que y yo la esposa Tui en el, en el, en el murciélago, a mí me parece que Paco Gémez sería un altre experimento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Paco Gémez... Jo t'he sentit i estic d'acord, exposa per, la tuya. Porque Paco Gémez eh, tiene una propuesta de fútbol que es la que es, que yo pensé que no es fiable, pero que per al Rayo Vallecano bueno, pues es, es muy determinada y a vegades funciona y tú pots palmar 7-0 a contra el Real Madrid, que no pasa res, y a la, i a la setmana següent pots guanyar 3-0 y eres el, el major fenòmeno dels banquillos d'Espanya, de però així, així no, no és el mateix i clar, se parla molt de que Paco Gémez en un equip grande, com seria bueno, pues estem parlant de que seria un experiment portar-lo així seria un experiment perquè així, així, així n'hi ha, ha una exigència, n'hi ha unes aspiracions i Paco Gémez no ha demostrat no ha demostrat, tindria que anar a... En el Rayo n'hi ha una exigència, unes aspiracions, eh? sí, sí, I, les, sí. i les complix, eh? Sí, sí clar que sí, però... Anem però, a de forma sobrada, per a mi. Sí, sí, Molt però, sobrada. Jo, Esta, temporada no, Manolo. Però quantes porta salvant-lo sobradament. I amb altra manera de jugar haguera fracassat? No ho sé, però jugué d'aquesta ja, forma. És que, és que doneu per fet que l'èxit del Rayo Vallecano prové de la manera de jugar del seu entrenador. No, no, no, no, no, no, això, això, això, jo, això, que quede, jo no... Jo que no quede ben clar, jo no considere a Paco Gémez un mal entrenador. No, Val? clar que no. Considera a Paco Gémez un entrenador sobredimensionat per la clac mediàtica que té en Madrid. En això te done part de raó val? Eh, eh, i perquè ell ven la cabra també, i se ven la no, cabra i fa... No, i, una i cosa és vendre se... la cabra, altra cosa és que te la compren. Val, pues, ell la ven i li la compren. Però, no, però oblida't de la premsa madrilenya, per favor. Eh, dir, i oblideu vos Oblida't. Si Paco inclús... no me en el Málaga, no tindria la mitad... Vull dir, ¿Tendrá Mesmeril para mí lo que hace Javi Gracia que lo que se hace en Paco Gémez? Y se, eh, olvidemos, yo he el error o la rada de decir el nombre de Paco Gémez. olvidemos del, nombre. de lleveulo, ni Paco ni Gémez, lleveu y <laughs> Javi Gracia, val? Un entrenador que te fam, que va pa Camunt y que coneix la llega Española. Eso sí. Entra en el perfil. Un entrenador, un entrenador, un entrenador que... le que li dona equilibrio al seu Fiable, fiable. Un entrenador fiable. No, no, entrenador... no un entrenador que es 70 gols. a mi señal, ira y fuego, que es claro. Paco No un, no un entrenador que, le han marcado 70 gols esta temporada. El entrenador mejor de primera división Més de 70 gols le han marcado al Rayo Vallecano. atenme Eh, Que, no que, fia... fir, que firme el Rayo a Rubi o que firme el Rayo a, Ca, a Caparrós a veure si se salva Aixina claro. plantant la barraca RR claro, perquè atent-me perquè no? I per, no, per no, I per què no se va salvar Aixina? Eh, que a lo millor se salvaria però els fets és, és, és que, que Paco no, no, el salva no, els fets és que i això són els fets són els mateixos raonaments diuen que l'Atlético sí, de Madrid perdona, perdona. està arribant de tot per sort però el València ha de ser un equip que se salve o que torne a entrar en Champions el València ha de ser un equip que aplegui els seus objectius Correcte. Val? i el del Rayo salvar-se Andreu encara que li fiquen 40.000 Però, el, ja està, però, la, la, igual. però la proposta perillosa, perillosa perquè la no és fiable... en dos de Mestalla tenim un Claro, perillosa, perillosa perquè no és fiable, la que no, fia, la que no ha sigut fiable en guany en seguretat del llevant, correcte, per exemple. sí que no ha sigut fiable, correcte. però ah, pues, pues eh, Ixa al ring, en la guàrdia i Xina baixa i diu, a veure qui pega més nyenyers. I habitualment pegant nyenyers trau els que li fan falta. Bueno, se queden sense temps, ara que està el tema bullint. Eh, Parla de Javi Gracia. Quique Setién también sería un buen entrenador. Es que ya renovaste las palmas. Pero también sería un buen entrenador. Y Javi Gracia también, ¿no? <coughs> Javi Gracia también. También Sí. Pero que también que es, voy a el perfil de técnico. Ahora, ¿sí? la presencia... Así firmes a Javi Gracia o a Quique Setién y al de más, pues lo que te digo, ¿eh? Agradezco la presencia de José Vicente García y de Alfredo Alfredo que han vingut a Boremos y que es una alegría que atento una las así. Ho deixem així. Andreu, gràcies. Adéu, bona nit. Linares, com sempre, un plaer. Andreu el breu. Linares, <laughs> gràcies. Gràcies. Folgado, se vegem Adeu. diumenge, perquè diumenge des de les 4 i mitja, Real Madrid-València. Què juguem? Doncs pues anem a parlar. Fotre-li la Lliga al Madrid. Se vegem. Acaba Esport 97. Comença la nit. Gràcies, Adéu. i fins diumenge. Vivo mi vida.